produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, October 2003. Mark, chapter 7. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τίνες των γραμματέων, ελτώντες από Ιεροσολύμων. Και ειδών της τίνας των μαθητών αυτού ότι κινείς χερσίν τούτες την ανήτης εστίουσιν τους αρτούς igar farisei και πάντες Ιουδαίοι, εάν μη πυγμήν ύψον τας κύρας, ουκ εστίουσιν, κρατούντες την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, και απ' αγοράς εάν μη ραντίσονται, ουκ εστίουσιν, και άλλα πολλά εστιν απαρελαβόντ κρατήν, βαπτισμούς ποτηριών και ξεστών και καλκίων. Και επερωτώσιν αυτον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Διατί ου περιπατούσιν οι μαθητές σου κατά την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, αλλά κίνης κερσίνες τιούσιν των αρτών. Όδε είπεν αυτής, καλώς επροφήτευσεν Ισέας περί ημών των υποκριτών, ως γεγραπτεί ότι ούτως ο λαός της κύλεσεν με τιμά, η καρδιά αυτον προαπέχει απέ μου. Μα τίν δε σέβονται με, διδάσκον της διδασκαλίας εν τάλματα ανθρώπων. Αφέντες την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοσην των ανθρώπων. Και έλεγεν αυτής, Καλώς τετίτη την εντολήν του Θεού εινά, την παραδοσίνη μοντηρίσιτε. Μωυσής καρύπεν, τιμά τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα η μητέρα το τελευτάτο. Εμείς δε λέγεται, εάν είπε άνθρωπος το πατρί τη μητρή, κορβάν, ο εστιν δώρον, ο εάν εξήμου και τι αφίεται αυτον ουδεν ποιήσε το πατρί τη μητρή, ακυρούντες των λόγων του Θεού τι παραδοσίμων, η παρεδόκατε, και παρομοιάτι αυτά πολλά ποιήτε. Και προσκαλεσάμενος πάλιν των όχλων, έλεγεν αυτής, ακούσατε μου πάντες και σύνετε. Ουδέν έστεν έξωτεν του ανθρώπου εις πορευόμενον εις αυτόν ο δύνατε κοινώσει αυτόν, αλλά τα εκ του ανθρώπου εκπορευόμενα εστιν τα κοινούντα των ανθρώπων. Και ότι εις ήλτεν εις οίκον από του όχλου, επιρώτων αυτον οι μαθητέ αυτού την παραβολήν. Και λέγει αυτής, ούτως και εμείς ασύνετοι έστε, γνωρίτη ότι πάντο εξωθεν εις πορευομενον εις των άνθρωπων ουδυνατε αυτον κοινώσε, ότι ουκ εις πορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά εις την κοιλιαν, και εις τον αφεδρόν εκπορεύεται, καταρίζον πάντα τα βρώματα. Έλεγενται ότι το έκτο άνθρωπο εκπορευόμενον εκείνο κίνητον ανθρώπων, Έσωθεν της καρδίας των ανθρώπων, οι διαλογισμοί κακοί εκπορεύονται. Πορνίε, κλοπέ, φόνοι, μυχίε, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κοινή των ανθρώπων. δε, αναστάς απίλτεν εις τα όρια Τύρου και σύντονος και ίσελ τον Ισικίαν ουδεν ήτελεν γνώμη, και ούκ η δυνάστηλα θύν. Αλευτής ακούσας αυγινή περί αυτού, ησύχεν το γάτριον αυτής πνεύμα καταρτον, ελτούσα προσέπεσεν προς τους πόδας αυτού. Ήδε γενή ειν Ελληνής, το γεννη, και η ρότα αυτόν εινά το δαιμόνιον εκβάλλει εκ της τυγατρός αυτής, και έλεγεν αυτή, άφες πρώτον χορταστίνη τα τέκνα, ugarestin kalon lavinton artonton teknon ketis kinaris valin, ide απεκρίθηκε λέγει αυτό, ναι κύριε, και τα κοινάρι που κάτω της τραπέζης εστίουσιν από των ψυχίων των παιδιών. Και είπεν αυτοί, δια τούτων των λόγων είπαγε, εξελίλητεν εκ της το δαιμονιόν. Και απελτούσα εις τον οίκον αυτής, ευρέν το παιδιόν, δευλιμένον επί την κλίνην, και το δαιμόνιον και πάλιν εξελτών εκ των ορίων Τύρου, ήλτεν δια Σιδόνος, εις την τάλασσαν της Γαλιλαίας, αναμέζων των ορίων Δεκαπολέως. Και φέρουσιν αυτό κοφών και μογιλαλόν, και παρακαλούσιν αυτόν να επιτεί αυτό την κύρα. Και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου, κατηδίαν, έβαλεν τους δακτύλους αυτού εις τα ότα αυτού, και πτήσας, ύψατο της γλώσσης αυτού και εις τον ουρανόν εστέναξεν και λέγει αυτό εφατά ο εστίν διανύκτητη και ενίγησαν αυτού εακουέ και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλει ορθός και το αυτή συνά μηδενή λέγωσιν όσον δε αυτής διεστέλετο αυτή μάλλον περισσότερον εκείρισον και υπερπερισσός εξεπλήσσον το λέγοντες καλός πάντα παπήγεν, και τους κοφούς ακουν, και αλάλους λαλήν.